50 languages. 83ซีอดีตการสามพูตกาลเตนโทรศัพท์ टेलीफोन करना ดิฉันโทรศัพท์แล้ว แม่ทีลิฟอนคิตาเดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่บาร์บาร์ทีลิฟอนคิตาเถามปุชนา ดิฉันถามแล้วแม่ปุชยาเดิฉันได้ถามเสมอแม่บาร์บาร์ปุชยาเ เล่า สนอนะดิฉันเล่าแล้ว แมंสุนายา है ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว แมंปูริกหานีสุนาย है เรียนศीกษาดิฉันเรียนแล้ว แมंศीกษาเห ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย แม่สารีชามสิียฮเหทำงานกรรมกรนาดิฉันทำงานแล้ว แม่กรรมกิตาเหดิฉันทำงานทั้งวันเลย แม่ปูระเดินกรรมกิตาฮะ รับประทาน ทาน ข้านาดิฉันทานแล้วแม่ข้าดาแฮดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้วแม่สาระโภชนข้าเลียเห